Amasoko y'ibitungwa yaruguruwe kuva kuri uyu wa kane ariko ibitungwa ntizojabuka intara ingingo zafashwe n'umugwi w'igihugu jejwe kugwanya inyonko yo mu kiyaya Rift uburundi burashima ibikorwa by'ishyirahamwe mpuzamafungoni mu bijyanye no kugarukana amahoro n'umutekano mu burundi byashikijwe eh, na evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu burundi hari mu nama igira mirongo ya oni yabereye i new york murano makuru turaje kubabwira ho umuntu umwe ni mu ntara y'ubanza yareteguye kurahira mu bahuza ku mitumba donde muri komine musigati akaba baramwankiye akaba yabanje gusabwa gutanga imihoho mu mugambwe sawanya fodiwu yarasanzwe arongoye muri iyo ntara muraja kuvyumva murano makuru ahagaraye na Eric uwimana muhinga bw'ivyuma Jean Marie Mayonga nije ngiye kubashikiriza ndasuye kubaha ikaze ariko ibitungwa bigategezwa kutajya bukanwa intara nimwe mu ngingo zafashwe n'umugwi y'igihugu ujejwe inyo ujejwe kurwanya inyonko mu kiyaya cya rifiti inyuma y'inama y'abagize uwo mugwi Dr Sanctus akaba ari icegera curongoye uyo mugwi akavuga ko iyo ndwara yagabanutse cyane mu gihugu akamesha kandi ko hagiye kubandanya isekeza ryo gukingira ibitungwa mu ntara zikibonekezamwo iyo ndwara tega amatwi sanctus akaba ari icegera curongoye mugwi wo kugwanya indwara y'inyonko yo mu kiyaca kugurura amasoko na cyane cyane mu ntara hagati y'uko ubu ibitungwa birekuriwe kudandazwa mu ntara hagati ariko zitarenze imbibe eh, z'intara ingingo igira kabiri y'uko hagiye kubandanya ibikorwa byo gukurikirana ibiharuro bijyanye n'uko iyo ndwara iri kiritwara kugira ngo aho bibonetse igwanywe hakiri kare kandi n'ingingo eh, zikenewe zifatwe eh, mu maguru masha ubugira gatatu ku bitungwa eh, bigiye korogwa biguzwe kugira ngo bije korogwa uwo mugwi w'igihugu wabonye ko hategerezwa kubaho isuzumwa imbere y'uko ziva mu ntara zijyanwa mu yindi ibyo bitungwa rero bikaba bizoca bitwagwa mu mamodoka ayo mamodoka akaba ategerezwa kuba afise urupapuro ruzirekurira kuva mu ntara zija mu yindi rutanzwe n'uburongoye ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara zivuyemo ivyo bitungwa kandi bikaba bizoherekezwa ah, n'igipolisi ingingo igira kane ku bitungwa biguzwe hanze kugira ngo bize mu gihugu byaba ibijya kororwa canke ibije kubagwa bitegerezwa guca mu kibanza cy'isuzumiro aricyo bita karantene ubwo nyene bicinjira mu gihugu kugira ngo bisuzume ingingo igira gatanu hagiye kubandanya isekeza ry'ugukingira ibitungwa mu gihugu cyose na cyane cyane aho hazoba hibonekeje ko iyo ndwara ihari ko hariho ibitungwa biriko birandura ivyo bikaba bizoza birakogwa ubwo nyene bikigaragara ibimenyetso by'iyo ndwara kugira ngo iyo ndwara tubandanye eh, kuyirandurana n'imizi tumwe muri icyo gisata cy'ubworozi aho leta y'uburundi yakiriye umuco ugira kabiri w'icanco zigera ku bihumbi ijana na mirongo itatu zakiriwe kuri uyu wa kane n'ubushyirangange bw'ubworozi hamwe n'ubw'intwaro yo hagati mu gihugu byashyikirijwe n'umushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubworozi Sanctus Niragira yamenyesheje ko izo ncanco zigiye gukoreshwa mu kugwanya inyonko mu kiyaya ca Rift na zitatu hamwe eh, n'intama zisika ku bihumbi mirongo ine na bine n'amajana indwi na mirongo itanu na zitandatu izo nka n'izo ntama twacandaza be n'impene zikaba ari izo mu ntara z'akarusi ngozi muyinga kirundo kayanza gitega eh, cibitoke makamba murambya hamwe n'intara ya rumonge kugomba kubamenyesha ngaha turabye ibiharuro dufise ibintu byononwe inka zishyika ku gihumbi na mirongo itanu n'imwe zanduye iyo ndwara muri zo inka amajana ane na mirongo indwi na zibiri zikaba zarapfuye ku ruhande rw'intama n'impene naho hafashwe izishyika amajyana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda muri zo amajana abiri na mirongo itandatu n'icyenda zikaba zarapfuye izi nshansho turose uno munsi tugiye kubandanya tuzikoresha kugira ngo turwanye kino kiza isanganiro inama isumba ingimba Radiyo isanganiro ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ine amakuru yacu arabandanya uburundi burashima ibikorwa by'ishyirahamwe ni mu kugarukana amahoro n'umutekano mu burundi n'ubwo hakiri ibyo gukora umukuru w'igihugu cy'uburundi evariste ndayishimiye yabivugiye mu nama rukokoma igira mirongo irindwi n'indwi y'ishyirahamwe oni yari kubera new york yarangiye kuri uyu wa kane ngo ntashimishwa n'ukungene hari abakozi b'ishyirahamwe batabona intambwe uburundi buteye mu gutsimbataza demokarasi agasaba ibiro bikuru bijejwe hagati y'akazi na muntu ko hoza arafatwa ingingo canke hagashikirizwa icegeranyo n'abahurikiye bose muri oni tumukurikire akabasubirwamwo na Alain Desire Bukeneza turifuza ko ibihugu n'amareta ahurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungoni zihagurukira rimwe kugira ngo bikingire byongere biharanire agateka ka zina muntu umuntu wese ategerezwa kubahirizwa nka kiremwa muntu atanumwe akumiriwe turashima biriko birakogwa n'amakungu ariko haracasigaye ibyo gukora mboneyeho akaryo ko gushimira by'imvamutima amakungu Kukigoro ko kugarukana no gutsimbataza amahoro mu burundi nagira amenyeshe rino koraniro ko ubutungane mu burundi butunganiriza bose kandi ko n'agateka ka zina muntu kubahirijwe dufatiye ku kungene abarundi bashikiriza ibyiyumviro no ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru bikaba byubahirijwe mu gihugu cyose iyo turiko turagwanya ukudahana mu burundi ko hari abakozi ba oni bama barondera kudaha agaciro ivyo dukora nyakubahwa urongoye igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu kiraba agateka ka zina muntu birakwiye ko hoza harafatwa ingingo hagatangwa icegeranyo habanje gukorana amareta n'ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe mpuzamakungoni bagahuriza ku kungene igihugu kanaka cifashe hagushinga canke kuzeza ico gikorwa imigwi ijejwe agateka ka zina muntu akanya naka ko guha agaciro iterambere igihugu ndongoye kigeze ko haraciye imyaka cumi n'indwi mukanatahura ko hari n'intambwe tumaze gutera ubu tukaba turi mu kibanza kikira kabiri cyerekana ko igihugu kiriko kiratera imbere mu bijanye n'agateka ka zina muntu Le statut de pays fragile ne s'applique plus au Burundi. amakuru yacu arabandanya ishingwa ry'urwego rw'abahuza ku mitumba ntigisigura ku bushinga ntahe buca bupfudika bivugwa na Adriano Sibomana yaba ararongo urwego rw'abashinga ntahe ku rwego rw'igihugu ni nyuma yaho umushiranganji yajejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano amenyeshereje ko kuva kuri uwa kane umusaba huza barahiriye ko uru rwego rw'abashinga ntahe rutakibaho gutega amatwi aderesi mana agaruka ku bitegerezwa kuranga abuzuriza abandi amajwi ya aderesi mana yegerejwe na medara niyo nkuru uwo batira ateza ko hari umuntu w'imvuga kuri kugendera ukuri no kurwanira ubutungane kandi agatunganiriza bose asize kuba abanye neza n'uwo bubakanye kandi akamana ubwira mu gutunganya urugo rwiwe kuba yitaho imibano myiza y'abantu kandi yizigiwe nabo babana nabo bakorana akarwanya amacakubiri n'ibindi byose biteranya abantu kuba agendera ubuntu n'iteka kandi azi kuguranya ibanga no kurigendera none bashinze sentare nshasha iyo nyifato yose ikihagarara nibaza yuko eh, atari byo abantu babyumva nabi cyane nkumbure bitaba bisobanuritse neza mugabo akazi k'abashinga nta ibyo ndakubwiye ntibishobora guhagarika nta n'uwo kuhabwa ko bihagarika kandi twebwe abashinga ntahe rirya tegeko ry'uguzane nayo kumugira twararishimye kuko rituma abantu batirirwa baratama baje mu masentare ya kure abo babishinga nabo babahuza twarabishimye nabyo kuko ibyo babasaba n'izi ngeso nakubwiye umushinga ntahe eh, abafise Uyera kabari Adriano Sibomana mu bijanye n'ubutungane hari yiteguye kurahira mu bahuza ku mitumba dondi muri komine Musigati n'intara ubanza baca baramwankira bamusaba ko yobanza gutanga imihoho mu mugambwe Sabanyafrodebu asanzwe anarongoye muri yo komine agasaba kurenganurwa narijya ngo yari yabaye uwa mbere mu matora yabo bahuza mu basigura ko umuntu ari indongozi umugambwe atari kuri yo kwitoza ariko umunywanyi w'umugambwe asanzwe ngo nta kibuza nk'uko buramatari wobanza abivuga inkuru tubaza Space Caritas Kabanyana Rurahinda Gabriel yari yitoje ku mutumba wa Dondi muri komine Musigati ngo abe mu bahuza bakuru uwo mutumba akavuga ko yabaye uwa mbere mu majwi yaharuwe intonde ngo ziramanikwa atawumwiyamirije kuri uyu wa kane niho ngo bamwankira kurahira bamusigurira ko yobanza agatanga imihoho mu mugambwe Sahwanya Frodebu asanzwe arongoye muri iyo komine nk'uko yabitwiganiye agasaba gutunganirizwa asigura ko adatahura igitugu ibyuma yokugwa ku ntonde ku munota wa nyuma kandi imbere y'igihe ataco babivuze ko akanavuga ko hari n'abandi bari mu yindi migambwe barahiye buramatari w'intara y'ububanza aremeza ko igikorwa cyo kuri uyu wa kane cyo kurahiza abahuza bo ku mitumba cyagenze neza mu ntara arongoye kiretse nk'umwe canke babiri bashobora kuba barasivye ku mvo zitazwi Cleophas Nizigiyimana akanavuga ko byari bibujijwe ko indongozi z'imigambwe intambwe zitoza ariko umunywanyi asanzwe ngo nta kibuza ko yitoza mu bahuza bo ku mitumba uwo ku mutumba doni rero akaba ngo ari umunywanyi asanzwe w'umugambwe ngo yo kwitura inzego zibijejwe bakamutunganiriza sipesi karitasi kabanyani mubanza hadiye y'isanganiro turagushimiye Space Caritas Kabanyana kabari nongaha duciye turangiriza ano makuru twari twabateguriye kuri uno mutaga ariko ku rimwe bw'umunsi mutadukurikiye tukiyatangura mu nkundi nsubire ndabibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize mu by'ubise ku masoko y'ibitungwa yuguruwe kuva kuri uyu wa kane ariko ibitungwa bikaba bitazojabuka intara ingingo zafashwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya inyonko yo mu kiyaya ca rifiti uburundi ngo burashima ibikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakongoni mu bijyanye no kugarukana amahoro n'umutekano mu burundi byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste ndayishimiye mu nama igira mirongo irindwi n'indwi y'ishyirahamwe mpuzamakongoni